Калама ирттердім. Шүрхи шешкіне суйла-суйла, шүрхи әлкен күнзіне күрмарым. Те шешкіне була, сана була шешкесінне күшран жұғадырым. Шүрхи шешкесінне чижексінне, савныса нетесе жұтларым. Тадай марым тадас шешкіне. Ма ирттердім шүрхи күнзіне. Хымла жірлізіне суйла-суйла, шубек кунзем курмарым. Те зан була, питне була, шырласынне кушран чухатрым. хумла жырлисанне, савны савнисанне тезе шутларым. Тадай марым тада шырлине. Ма иртердім шубек кунзене. Ани мене суйла-суйла, керхи буян кунзине курмарым. Те була, питне була, улмасын не кушран чухатрым. Ани умризене умризине, савнызене тезе жутларым. Тадаймарым тадас анисне, ма иртердем керхи кунзине.